Ухиме сывылла калав. Өмір зарлага сарлаға тене авалва чываш. Чонда бұлывыл жапла. ун бала тавлашас. Анжа хапла бұлзан да, хамын ұқмақ пужымба еп шутладып ак шаплам. Өмір заки бұлзасын да, алыра ана ғыдыдыцасын, өмір заки иреклетсе арзасын, волчынақта ирдегет. Пирін ялда убире пурначы пірчываш. Унын яжы ухтирек, ытла тачывыл йываш. Ун арыме ухиме, калама жук чиберчі, анжақ туслы шынныне куллень гунех тевечче. Йываш, мәскін ухтирек, ялан тип мұнжа керет, яшка шығыр вырыне хурын бұтты бір жиет. Бірінші бер ұхиме шүштен шалза илетте. Эх, шильдавал, шилдавал, епле чакмаш хыткамал. Анчах пирин ухтирек хиреш перзамах чинмеш. Хайпур кангавак шүрет, хеп хертнине итлемеш. Урзагайна чибергейн, Кунян шәрінме герейт, ұнса синеше хилдин, ухтере кум чедерет. Каш пуласа ухтере кушне кетіне бекедет. Шәрдерді чейн савынат, шымжак кине «Каш Кашхи аба тілінже пелін мәскен ухтерек тұқсағаят келінжен, уйралажа жидерет. Пәтчен юлны ухиме, пәтчен небе гулянмаш. Чуне бе ништа кірзі каяймаш. Питне кушнезив жыва шавать выныченех. Куш кіскіне пахкалать хивел шылт кам Міншін. Камда ден сізет. Пирен жібер зарагин савны бешір ирттерет. Унын завны тұрахин. Хы армне брахны. Каш пулзанах пахчана пырат вешсе васказам. Ундан мәскер болныне, иккен мәнмен дуныне, ашта жұры ғудшине пұрне шырза бітерме. Анжах чываш сымақне, манас пулмаш халедем. Йыды мачу уяве, әмірліге булаймем. Тавараллы жухыщи, хуть хыжанда пить юши. Пирен мәскен ухтерек, шерегече, Шәр бүлже, шамрак чибер ухиме, инге армай үлже. Тылық арым бұрны жән, нұмай мар завны жә. Шавынба инге зім, піту башын зім. Ухиме де кыштырзан, мұжырду прихай валли, анчах кышта пурынзан, шығынайре уналли. Ура ярза бұссанақ, Шал тударать храхи, мінлеші вару шанах, эх тыдынать трахим. Те ослади, те товал, шыри-жари, шарт-шарт-шарт, шижим жиже чатсадыр, Энзежне пат-пат-пат. Хайге берін ухиме, шыне хұрағалынже, пәрігерне хушшинче манже хыйын йылине. Әлік ерт-ерт бек тінже қаса жүретші, ухтерегесін кербек үнін жәрін зілетші. Халі келген дұғаймаш, хевел жуды құраймаш, ирдыратте, пичшыват, часрағы жеді дынат, әлік пи бек хеп хер-херлі жүретші. Ларадыра білмезір ұқтілегесі ветчі. Халім мәскін ұхиме пітне күшне жуғатры. Хыда алайынже пухны жуне шыратры. Әлік ех-ех кулачы, халі күшіл пердігат. Элік Әлік тұрыс табачы, халі аран ұткалать. Әлік ұның бұрны жән сәкі бұлны сарлаға. Халлі мәскен күн бір ингеге, хурлыға. Шапла манын жуғышпа, ху әмірне алыра чымырда задытсасын, бір гірліне тузассын, Бұрныш саки бірінет, Анжах ирек ярзасын, волчынақта ирденет. Шақ самахшын ватшываш кажармана, анжелень. Пирінчываш Пить ваш, Мне кирлі жавилем, шук тываным. Хый бұл, анғыра, варазанын бұрны кен пулече үрірақ.